Ba, gure gaurko kultura talarekin segituko dugu, eta gaur eh, bi proposamen ezberdin eh, luzatuko dizkizuegu, gaur Isabel Miletekin mintzatuko baikara gaixo egunon. Egunon. Bi itzordu ezberdin, e, luzatzen dizkiguzu, gaurko egunarekin, apiri eh, izango ditugunak, eta lehenik eta behin, ueren bitartez online ikastaro bat ere, e, izango dugu, apirilaren amairuan abiatuko dena hori da. Hori da, bai, e, saio ura presentziala izanen da, baina e, bertzela ikastaroa onlinekoa izanen da, euskal mitologiari buruz, jakidea izan zenuen dagoeneko lehen esperientzia bat, online ikastaro bat ere proposatu baitzen nuen udazken inguru horretan, zen mozko esperientzia izan da? Ba, bikain. Bikaina izan zen, e, jendea pospozik atera zen, ni ere bai, ba, lehenengo, nire lehenengo zera onlineko ikastaroa izan baitzen, eta ba, lotura egin genuen, e, bai, e, galderak erantzunak oso aktiboa izan zen eta eta jendea ba, bueno, ikasi dutenarekin kontent. Mhm. eta aldi honetan eh, ikasiko dute? E, gauza bera. Gauza bera. Ikastaro, ikastaro bera da eh euren bitartez eta da batez ere e, hori lotura, ez? E, pertsonaien eta kontzeptuen arteko lotura, bai osotasunean ikusteko euskal mitologia zer den eta ez kabanaturik, eh, alde batean Amalur, beste aldean Mari, beste aldean Basaia, ez ba pizkat eh, haien arteko lotura ze mundu munduaren eh, Osa, ikuskera edo bentsat irudik apena zegoen, ez, mm -hmm. gara joietan. Mm Zerke erraten digu euskal metologia ja, sinesmenetaz. Nori zuzen zen eh, zarete? Alako ikastaroak e, proposatzerakoan norentzako egokituak dira? egokit, euskal mitologiaz e, aritu edo, edo ikasi edo jairraitu edo ba, nahi duen entzat. Kontua da, euskaraz izanen denez, ba, hori, ba, <laughs> eta, eta online, hori bai, bueno, erakortzeko eta idazteko gaitasuna izan behar da. Uh Apirilaren amabian abiatuko da, izen emaitepea dagoeneko Esabiatuko da, da, ama eh, amairuan, eta izena emateko, ba, zabalik, e, dago orain dikan, usteret, e, eh, aste honetan edo bihar edo etzibuk e, dela, lekua balen, gelditzen balen bada, e, irikia geldituko da, baina bartzenaz e, itxiko da, eta aurrekoan bete zen. Mm Baian, e, eh, betetzen den aldi juntan ere, eta amabian esan du, baina ez da, amairuan beraz abiatuko da bai. ueuko ikastaroa on online izango dena gainera eta bada beste bide bat ere, irekia dena hezkuntza artistiko eta kulturalean hori da. Hori, bai, euskal mitologia hori da iparralderako, ez? Euska, esa, eskuntza artistiko eta kulturalean, bai, programan, bai, iriguneak e, eh, kudeatzen duena hemen, edo bertzen naz departamentuak kudeatzen dena, ba, esperientzia izan dugu, aurten, eta ba, bikain izan da, bai, ba, bizkat, eh, ipuinak hartu eta kontekstualizatu, ez? euskal mitologian kokatu, eta ikusteko ba, modu simbolikoan eh? euskal mitologia zer den, sa. E, eh, eta kontekstualizatu, eta gero, ja, eh, kontatzeko, ba, gaitasuna landu, eta teknikak, eta bai, kemsi bai, edo bai, beste, bide batetik, eta hori, CM maliako eh, neska mutilek, eh, bueno, mutilek ikiten ari dira, horrein diken, eza, eh, ikanean izanen da, izanen da emanaldia, kondua da, ba hori, izena zinematiko programa hortan, eta orain uste, eta ora, martxuan, hortik, ez, ez dakitu eta bueno, ba, gure elkarteak, elkarteak eskentzen dula, eta nik, nik neuk egiten dut hori, eskentzen dula, bide hori. Bai euskeraz eta bai frantsesez ere. Baita frantsesez eta bai. argibide nokaiteko irigunera jotza izan da. Bai, edo edo edo gure gana, edo bai, zuen gana. Bai, Biarte bai. elgartea. Webgunea plantan dena. Ba, bai, hori. <laughs> Webgunea. Bai, bai, pizkaka, pizkaka ja. Ari da, ari da. Ari ari da. <laughs> Bestela ere, gogoratuko dugu, zure webgunea ere baduzula, ez? Isabel Millet... E... Bai, baina han ez dago informazio hori. Ez dago informazio hori. Hortuan <laughs> biartera. Biartera, da bai, bai. Eta biarte elkartaren bidez ere, e, aurrekoan esatut apirilaren amabian, baina apirilaren amabian ez beste itzordu batera izango dugu, orain gontan endaian e, mendizolan kultur gurean, ez da, e, eh, emoziotegi bat proposatuko baituzu, helduei begira, eta euskaldunei ere, euskaraz izango baita. Bai, euskaraz izanen da, eta hori ja, ikusgarri bat izanen da, eh? ikuskizun bat, e, elduen bai? eta gazteak ama bost urtetik goiti, eta izena da emoziotegia e, emozioen iztegia. Ura bera egin nuen e, ez duela urte bat uste dute eh, mendizalonan, eta eh, orain eginen dugu hori euskeraz. Mm arratsaleko iruretan, ez, da, doain da, bakarrik izena eman behar da aurritik. Mm bai mendizolanera dituz, bai elkartera dituz, eta emozio, emozioen inguruko, sa, emozio, emozioen inguruko zera, e, testuak dira, bai? Testuak, ipuinak, istorioak e, bueno, beti far pixkate egiten dugu, samurtasunez e, ibiliko gara, eta bai, oso, bai, niri, ni asko maite dudan ikusgarri bat da. ikusgarria zu bakarrik e, bai. zaudenean taula gainean, hori? Bai, taula gainean, bai, gero teknikaria dago, eta, bueno, jende gehiago dago atzean, baina taulan, bai, Eta hori, esena grafi bat eh, batekin, eta bai, ahitz polita. Ipuin kontalari gisa, eh, aritzen zara normalean, eh, emozio tegi ikusgarri honekin, eh, bide bai. beretik segitzen bai, duzu bai, Bai, bai. Kontalari, bai, gisa, bakarrik, bai, bakarrik prestatu dugu leku handietarako. E, kontalariok normalean hori biltzen gara leku txikietan, eta orduan hori ba, erabaki proposatzea antzez, antzez tokietan, egin dugu arten eta bar eta bar, eta oso, oso bueno, jendeari gustatzen zaio, oza, bai. gustatu gustatzen da, eta egina da ere leku txikietan, eta orain ja prestatzen da, bueno, ez, aurkeztu nahi dugu iparraldean, euskeraz, eta leku handietarako jende gehiagora e, e iristeko eta bai, oso polita. Bai, kontala, konta, kontaketak, eh, kontaketak, oza, kontalaria naiz. Bai. <laughs> Dakizuna egiten duzu. <laughs> Hori da. Emoziotegia esan diguzu, emozio niztegia e, eh, izango litzakena, e, testu ezberdinak e, kontatuko izkiguzu, emozioen bidetik joz, umorea ere landuz, e, zerbait gehiago kontatzen aldi guzu? Diote, ba. egoerak e, dizkiguzu azaleratzen, ala beste mutatako ikuskizun bada? Tekstuak dira, batzuk, ba, batzutan dira testu, beste batzuetan ipuinak, ipuin formak, eh, beste historia batean sartu, eta emozioen zapiskat, eh, emozioen bilai, janunen gara, ez? Emozioak ez daude eh, askotan eskutatzen dira, ez, barrura begiratu behar dugu bai, orduan, on, ontzeko zerbait eginen dugu, mm -hmm. bai, ez, ea, nun eskutatzen diren, eta, Eta azken zinean bai onak edo bai, bueno, posi, onak edo, positiboak edo bai korrak edo besteak ere, ba, bueno, azken zinean guizakiak gara eta eta denak dauzkagu barnean, ez? Mhm. Eh, gero zer egiten dugun nahiekin hori da beste kontu bat. <laughs> Hitz asko jolasten zara. bai, bai. Bai. Ba, ikusi beharko dugu, eh? eh bai, Sekretu bai, bai, bai, ez diguzu esango. Ez, ez, ez. Eh, ulertu dala. Ordan itzorduarekin geratzen gara apirilaren amabian. Eh? Mendizolan kulturgunean, endaian izangoena, atxaldeko iruretan hori da. Hori da. Sarrera doainek. Bai, e, lehenago izena eman behar da, baina bai. sarrera hori. Sarrera, izena batea gomendatzen da, lekuak mugatuak baitera. Bai, bai, mm. leku, mm. oza, gutxi, jende gutxi izanen da, bai. Endaian, esan duzu iparraldera begira beste alako itzorduak ere proposatzeko nahiak jakin zabiltzala, Eh, beste itzordurik lotua dituzu edo? E, Iparraldean momentuz, hau egiteko ez. Mhm. Baina, bueno, ditu danean. E... Eh. Esango <laughs> Eta bestela ere, ba, aipatuko dugu, e, beste proposamenak ere badituzunean, ze ez da biroker, liburu batzu ere, bidean bai, bai. izango ditugu. Bai, bai, bai, baina hori beste batean. Beste batean, azitaratzen direnean. <laughs> eta gogon hartu, eh? Gu euren eh, bitartez online ikastaroak badituzue alde batetik, zuela eta bestetik, ba, mendizolan kulturgunean dugun itzordua emoziotegiarekin. Ba, Isabel, zagitzor bai gehiago gehiago nahiko zenuken? Ez, mila esker eh, gombidatzea Eta urren arte esango Bai, Izan ongei. Izan ongei. Adio. Kultur alea. Ta bueno, nik esan dezaketena konpainia honi buruz, niretzako berezitasun handienetako bat da, ba, gustu hona esango nuke nire ikuspondutik. Ba, lehen ikusle bezala eiz, ikusi izan dut konpaina, eta berezitasuna ba, gustu ona esango nuke. Ba, bai musika aukeratzeko garaian, eta bai e, materiala, e, imagen, e, imagenekin asko jolasten du igorrek, eta hori nahi pertsonalki ere asko gustatzen zait. Eta gero bai, ba, bueno, hor badago nasketa txiki bat. Mhm. Igor eta bai. Bai, dantza garaikidea, nahiko kontzeptu irikia da azken finean, zer da dantza garaikidea askotan galdetzen dute. Bai, ba, azkenen, e, hain ireke izan da, ba, baita aukera ematen digu gatza esberdin askaiteko. Ba, bizkaia dantzariaren adirazpenak jarri dizkizuegu orain konpainari buruz erran zizkigunak gogorara zidizkizuegu hain zuzen, Zielorraso konpainiak bihar begirada gurutzatuak festivalakari miarritzen pereza izeneko lana taularatuko baitu kolizearetoan. Bai, izan ere, Akitani Euskadi Euro Eskualdeak babestuta eta lankidetzarako proiektua den eta Gael Domenzek eta miarritzeko malandean baletaren lolabok kudeatzen duten begirada gurutzatuak izeneko proiektuak bosgarren urtea ospatzen du aurten. Bilboko Lab Fundizion aretoak, bordelek Bizkaiko Globe Pepau Konpainiak eta Errenteriako Niesen Kulturguneak egitasmoarekin bateginez, Euskal Herriko dantza garaikidean aritzen diren konpainia batzuk beren lan aurkezteko parada izanen dute eta publikoarekin ezagutza egiteko aukera ere izanen dute miarritzen eta miarritzen bezala Bordelen, Pauen, Bilbon, Limosen edo eta Errenterian ere. Ala, urtero bezala, arte koreografiko garaikidari buruzko, tailer itzaldi edo erakusketak izango ditugu. Eta orain, egunotan, ospatzen ari da, begirada gurutzatuak festivala miarritzen. Bi harresan bezala, golize aretoan, iluntzeko behatzietan, ikusial izango duzue, igor kalonzek zuzendutako, pereza izeneko lana. Interesa balin baduzue, jakizue, sartzeak amabi eta malau eurotan dituzuela. Eta bihar, pereza lana ikusi izango baduzue miarritzen, gaur danik eta gaur atxaldeko zazpietatik goitiere, hainbat eh, errepika publiko eta atelier ere proposatzen dizkegute. Setasunak nahi badituzue, interesa izanez gero, gomendatzen dizuegu, malanden balet eh, ba, teatroaren webgunera jotzea malander ballet.com webunera hain zuzen. Kultur Alea. Ba, 2000 azarbaren ogoita bian, Bilboko Arriaga antzokiko azken kontzertuan, oskorri taldeak eskaini zuen emazurtze kantua entzuten ari zarete orain, elkarre zigiluak jakinerazi baitu, Arriagako azken kontzertuaren grabaketa udazkenean argitara emanen duela. Oskorri taldearen berroita bost urten e, ibilbidea ondotik agur esateko hainbat kontzertu eskaini eta, ba joroitzapen gisa izanen dugu beraz Zarriagako azken kontzertuaren grabaketa udazken aldea. Sufrituta giauden hamaika sete Ezken ginen xabela esperantza txarra, baina inoren zorrik ez vem do gol. naiz euskal herria herri nekatua Inok ezagutzen du heire bekatua Baina inoren zorrik ez du ordainduko Heure etorkizunak ditu napainduko Baina inoren zorrik ez du ordainduko Heure etorkizunak dituna painduko Ba, untar arte bitxigera gaurkoan entzuleen, eraldetik, besterik ez bihar arte esaten dizuet, izan Aio. zenuke segurtatua Agertzen mazinan ere Nire bihotzak ikusi beharra Ametxalainoak nahasi zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Kiberetik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekala initik ez.